28 skirsnis Prieš savaitę po pietų mudu sėdome į karietą, pradėjo pasakoti ponė de San Meran. Markizas jau kelius dienos negalavo, bet mintis, kad netrukus pasimatys su mieląja Valentina, stiprino jį. Nors ir sirguliavo, jis nusprendė važiuoti. Bet nespėjus nukakti nei šešių mylių nuo Marselio, jis kaip paprastai prarėjo savo tabletes, paskui taip kietai užmigo, kad man pasirodė įtartina tačiau nesiryžau jo žadinti. Vėliau pastebėjau, kad jo veidas ėmė rausti ir smilkinių venos keistai įsiputė. Aš jų vis dar nežadinau. Netrukus sutemo ir aš jau nieko negalėjau žiūrėti. Paskui jis dusliai klaikiai suriko, tarsi per miegus pajutę skausmą ir jo galva klastelėjo atgal. Aš pašaukiau tarną, vežėjui liepiau sustoti, ėmiau žadinti markizą, prikišau prie nosies buteliuką su druska, bet niekas nepadėjo, jis buvo miręs. Atvažiavau į Eksą, sėdėdama šalia lavono. Vilforas stovėjo ir klausėsi apstulbęs. Jūs, žinoma, to jau pakvietėte gydytoją, tučto jau, bet, kaip sakiau, jau buvo per vėlu. Suprantama, tačiau daktaras bent nustatė, nuo kokios lygaus mirė vargšas markizas. Dievuliu brangus, jis man pasakė, kad matytai buvusi apopleksija. Ką jūs tada darėte? Ponas Desenmeranas visada sakydavo, kad jeigu mirtų ne Paryžiuje, tai vis tiek norėtų būti palaidotas šeimos Rusijoje. Aš liepiau jį įdėti į švieninį karstą ir po kelių dienų jis bus čia. Vargšiai motutė, tarė Vilforas, po baisaus smūgio tokie rūpešiai ir dar jūsų amžiuje. Dievas man suteikė jėgų pakelti viską. Pagaliau brangusis markizas man būtų padaręs tą pat, ką aš padariau jam. Nuo to laiko, kai jį ten palikau, jaučiuosi lyg be galvos. Jau nebegaliu verkti. Tiesa, žmonės sako, kad sulaukus mano metų ašarus būna išsekusios, bet man rodos, kol žmogus kenčia, tol ir verkti turėtų galėti. O kur Valentina? Juk mes dėl jos čia važiavome, noriu ją pamatyti. Vilforas suprato, kaip žiauru būtų pasakyti, kad Valentina pokelyje. Jis tik pasakė, kad jos nėra namie, kad ji išėjo draugė su pamutė ir kad jai to jau praneš. Tučto jau, tučto jau, būkite malonus, tari senoji ponė. Vilforas paėmė ją už parankys ir nuvedė jos kambarį. Pailsėkite, mutute, tari jis. Išgirdusi tą žodį, markizai pažvelgė į žentą, nuolat jai primenant į taip gailiai apverkiamą dukterį, atgimusią Valentinoje. Sukreista kreipimusi motutę, Jie apsipylė ašaromis, suklupo prie kreislo ir priglaudė prie jų žilą galvą. Vilforas pavedė moterims ją rūpintis. Senasis Barua, susijaudinęs iki širdies gelmių, grįžo pas savo poną. Už vis labiausiai senius gazdina, kai mirtis valandėlė palieka juos ramybėje ir patiesia kokį nors kitą senį. Paskui, kol ponė de San Meran vis dar klūpodama karštai meldėsi, Vilforas išsiuntė vežiko ir pats nuvyko pas ponę de Morser parsivežti žmonos ir dukters. Jis pasirodė svetainiais tarpduryje toks išbalęs, kad Valentina puolė prie jo šaukdama. Kas atsitiko teive nelaimiai? Ką tik atvažiavo tavo seneliai, tarė Vilforas. O senelis? paklausė ji visą drebėdama. Vilforas nieko neatsakęs, paėmė ją už parankys. Ir kaip tik laiku, Valentinai pasidarė blogą, jis susverdėjo. Pone Devilfor sugrėbė ją ir padėdama vyrui nuvesti iki karietos kalbėjo. Kaip keista. Kas būtų galėjęs pamanyti? Taip iš tikrųjų keista. Ir nusiminusi šeimai skubėjo, užmetusi savo liūdėsi nelyginant gedulo šydą ant viso debevykstančių pokelių. Laipto apačioje Valentina rado jos laukiantį baruą. Ponas Nuartie nori jūs šiandien pamatyti, patiliukai starė jis. Praneškite, kad užsuksiu pas jį, kai tik pasimatysiu su senele, atsakė Valentina. Jautriau širdies mergina suprato, kad šią valandėlę ji reikalingiausia poniai Desanmeran. Valentina rado ją lovoje. Vienintelis smulkmenos, kurias galima būtų papasakoti apie jų pasimatymą, tai apsikabinimas be žodžių, širdį draskantis sielvartas, trūksmingi atodusiai ir deginančius ašarus. Čia pat reikšdama bent iš pažiūros pagarbę užuojautą vargšiai našliai, atsirėmusi į vyro ranką, stovėjo ir ponė de Vilfor. Po valandėlės ji pasilenkė prie vyro ausies ir tarė, jeigu leisite, aš verčiau išeisiu, nes būdama čia turbūt dar labiau skaudinu jūsų uošvę. Pone de Sanmeran išgirdo jos žodžius. Taip, taip, sušnipždėjau jį Valentinai, tegu ji eina, bet tu pasilik, būtinai pasilik. Pone de Vilfor išėjo, ir Valentina pasiliko viena prie seneliais lovos, nes karališkasis prokuroras netikėtos ošvių mirties pritrenktas išlydėjo žmoną. Tuo tarpu Barua grįžo pas poną Nuartyje. Jis išgirdo namuose kilusi triukšmą ir, kaip jau sakėme, pasiuntė seną į tarną sužinoti, kas ten dedasi. Tarnui grįžus, gyvos protingo senio akys klausimai smigo į jį. Deja, ponė, pranešė Barua, įvyko didelį nelaimį. Pone de Senmeran atvažiavo, o jos vyras mirė. Senmeranas ir Nuartie niekada nebuvo dideli draugai, bet visiems žinoma, kokį įspūdį senam žmogui padaro žinia apie kito senių mirtį. Nuartie nuleido akis žemyn, kaip daro prislėgti arba susimastę žmonės, paskui užmerkė vieną akį. Jūs norite panelis Valentinos, paklausi Barva. Nuartie parodė ženklą taip. Ji pokilyje Juk jūs žinote, ji dar buvo atėjusi pasakyti jums labanakt su vakarinė sukne. Nuartie vėl užmerkė kairę akį. Jūs norite ją pamatyti, senis patvirtino. Tikriausiai ją tuoj parveš iš ponios de Morser. Aš palauksiu, kol ji grįž ir pasakysiu, kad užeitų gerai. Taip, atsakė paralitikas. Taigi Barua palūkurėvau Valentinus ir, kaip matėme, pranešė jai, ko pageidauja senelis. Todėl Valentina užlipo pas Nuartie kai tik išėjo iš ponios de San Meran, kurią nors ir labai susijaudinusią pagaliau priveikė nuovargis ir jie užmigo neramiu miegu. Prie galvų galių buvo pritrauktas staliukas, ant kurio stovėjo stiklinė ir grafinas jos mėgstamų gėrimų oranžado. Kaip jau sakėme, Valentina paliko miegančią markizę ir nuėjo pas nuartyje. Valentina pabučiavo senelį ir jis pažiūrėjo ją taip švelniai, kad iš jos akių vėl ištryško ašarus – kurias man jau visas išverkusi. Senelis atkakliai žiūrėjau į ją. Taip, taip, tarė Valentina. Tu nori pasakyti, kad man dar liko gerasis senelis, tiesa. Senelis užsimerkė, rodydamas, kad jis kaip tik ir norėjęs pasakyti. Vienintelį laimį, tarė Valentina. Kitaip nežinau, ką daryčiau. Buvo pirma valanda. Barua ir pats jau norėdamas gulti pareiškė, kad po tokio sunkaus vakaro visiems reikia pailsėti. Senelis nenorėjau sakyti, jog vienintelis jo poilsis žiūrėti į anūkę. Jis atsisveikino su Valentina, kuri iš skausmo ir nuovargių buvo panaši į ligonę. Kitą rytą atėjusi pas senelę, Valentina rado ją lovoje. Drugys nesiliovė. Senosios markizės akys degė neure ugnimi, atrodė, kad ją buvo apėmęs smarkus nervinis susierzinimas. Kas jums, senelė, jūs nesitaisote, sušuko Valentina pamačiusi tuos simptomus. Ne, vaikuti, ne, atsakė ponė Desenmeran, bet aš tavęs labai laukiau, noriu, kad pašauktum tėvą. Tėvą? Neramiai paklausė Valentina, taip man reikia su juo pasikalbėti. Valentina nedrįso jai prieštarauti, nors ir nežinojo, kam jai prireikė tėvų. Po valandėlės Vilvoras atėjo. Pone, pradėjo ponė Desanmeran, be jokių užuolankų tarsi bijodama gaišti laiką. Jūs rašėte, kad ketinate ištekinti mūsų mergaitę. Taip, atsakė Vilforas, daugiau negu ketinu, tai jau nuspręsta. Jūsų būsima žentas Francas Depine? Taip, ponė. Jo tėvas generolas Depine, mūsų vienmetis, nužudytas kelios dienos prieš uzurpatoriaus grįžimą iš Elbei salos. Visiškai teisingai. Ar jau nevaido faktas, kad Valentina Jakobino anūkį? Laimiai mūsų politiniai nesutarimai liovėsi, motute, tari Vilforas. Francis Depinė buvo dar vaikas, kai žuvo jo tėvas, jis mažai pažįsta poną Nuartyje, todėl jeigu ir nebus jam palankus, tai bent bus abejingas. Ar tai gera partija? Visais atžvilgiais. O tas jaunuolis? Visų gerbiamas. Ar jis gerai išauklėtas? Jis vienas iš puikiausių žmonių, kokius tik pažįstu. Per visą pokalbį Valentina neištarė nei žodžių. Tuomet, kiek pagalvojusi, tarė ponė de San Meran, jums reikia pasiskubinti, nes man neilgai liko gyventi. Jums, ponė, jums, senelė, vienu balsu sušuko Vilforas ir Valentina. Aš žinau, ką sakau, toliau kalbėjo Markizį. Reikia paskubėti, kad bent senelį palaimintų jos santuoką, nes ji neturi motinos. Aš juk viena jai likau po vargšiais renė mirties. Jūs ją taip greitai pamiršote. Jūs nepagalvojote, ponė, kad vargščiai našlaitį reikėjo motinos. Pamoti niekada neatstaus motinos. Bet grįžkime prie Valentinus. Mirusius palikime ramybėje. Markizė kalbėjo labai skubėdama, keistų balsu, tarsi klėdėdama. Padarysime taip, kaip jūs norite, tarė Vilforas, joba, kad jūsų noras sutampa su mano. Kai tik depinė grįž į Paryžių, Mėloji senelė, įsiterpė Valentina, juk mums dabar gedulas, padarumas reikalauja, nejau norėtumėte kelti vestuves tokiu liūdnu metu. Vaikuti, skubiai pertraukė ją senelį. Nereikia tų banalybių, jos tik silpnoms prigimtims trukdo kurti ateitį. Aš taip pat ištekėjau motinai gulint mirties patale ir dėl to visai nepasidariau nelaiminga. Ir vėl jūs galvojate apie mirtį, ponė, tarė Vilforas. Vėl? Visą laiką. Sakau jums, kad aš greit mirsiu, girdite? Bet prieš mirtį noriu pamatyti savo žentą, noriu pareikalauti iš jo, kad padarytų mano anūkę laimingą. Noriu iš jo akių įskaityti, ar jis įvykdys mano reikalavimą. Žodžiu, noriu jį pažinti, tari seniai ir jos veidas pasidarė baisus. Taip, aš ateisiu pas jį iš kapo, jeigu jis nebus toks, koks turi būti, nebus toks, koks reikia. Pone, tarė jai Vilforas. Vykite šalin, lyguistas neprotingas mintis, mirusieji miega kapuose ir jau niekada nebeatsikelia. Taip, mėloji senelė, nusiraminkite, pridūrė Valentina. O aš jums, ponė, sakau, kad viskas ne taip, kaip jūs manote. Šią naktį praleidau siaubingai, regėjau save miegančią, tarsi mano siela jau būtų atsiskyrusi nuo kūno. Bandžiau atsimerkti, bet vokai patys uždengdavo akis. Žinau, Jums tai pasirodys neįmanoma, ypač jums, ponė. Bet ir užsimerkusi gerai mačiau, kaip iš ano kampo, kur yra durys į ponios de Vilfort tualeto kambarį, tyliai įėjo balta figūra. Valentina šūktelėjo. Jūs kamavo karštis, tarė Vilforas. Galite netikėti, bet aš žinau, ką sakau. Aš mačiau baltą figūrą. Dievas tarsi bijojo, kad galiu suabejoti vien regėjimu, todėl išgirdau net skamptelint stiklinę. Taip, taip, tą pačią, kuris stovi ant stalo. Senelė, jūs sapnavote. Ne, nesapnavau, nes ištiesiu ranką prie skambučio ir šešėlis bematant dingo. Tuomet įėjo kambarinį su žvake. Vaiduokliai rodosi tik tiems, kurie turi juos pamatyti. Tai buvo mano vyro dvasia, o jeigu vyro dvasia ateina manęs šaukti, tai kodėl mano dvasia negalės grįžti apginti anūkės? Mūsų ryšys, man rodos, dar tvirtesnis. O ponia, tarė Vilforas, prieš savo valią sujaudintas iki širdies gelmių. Nepasiduokite niurioms mintims. Jūs gyvensite su mumis, ilgai gyvensite, laiminga, mylima, gerbiama ir užmiršite. Ne, ne, nieko met, pertraukė markizė. Kada grįžta ponas Depinė? Laukiame jo netrukus. Gerai, kai tik atvažiuos, praneškite man. Reikia greičiau, greičiau. Aš taip pat norėčiau pamatyti notarą ir įsitikinti, kad visas mūsų turtas atiteks Valentinai. Ak, senelė, Sušnebždėjo Valentina ir prispaudė lūpas prie degančius ligoniais kaktaus. Aš to nepakelsiu. Dieve mano, jūs turite karščio. Reikia kviesti ne notarą, o gydytoją. Gydytoją? Guštelėjo pečiais markizai. Man nieko neskauda, tik labai troškina ir tiek. Ką jūs geriate, senelė? Juk žinai, oranžada, kaip visada, stiklinė ant stalo, paduok man ją, Valentina. Valentina pripylė iš grafinų stiklinę oranžadų ir padavė seneliai šiek tiek būkštaudama, nes čia buvo ta pati stiklinė, kurią, pasak markizės, buvo lietusi šmeiklą. Markizė viską išgyrė vienu mauku, paskui atsilošė į pagalvius kartodama «Notara, notara». Vilforas išėjo. Valentina atsisėdo prie senelės lovos. Vargšiai mergytė. Atrodė, jai pačiai reikėjo gydytojo, kurį patarė kviesti markizai. Jos skruostai degė, alsavimas buvo tankus ir truksmingas, pulsas pašėlusiai daužėsi. Nelaimingo ji galvojo, kaip nusimins Maksimilianas, sužinojęs, kad ponė desen Meran užuot tapusi jo sąjungininkę, tapo priešę, nors jo ir nepažinojo. Valentina keletą kartų norėjo pasakyti seneliai viską ir nebūtų sviravusi nei valandėliais, jeigu jo pavardėj būtų buvusi ne Morelis, o Alberas de Morseras arba Raulis de Šato Reno. Morelis buvo plebėjų kilmės ir Valentina žinojo, kad išdidžioji markizė de Senmeran niekino visus, kurie nepriklausė aukštuomeniai. Todėl kiekvieną kartą, kai jos paslaptis jau būdavo besiveržinti iš lūpų, ji likdavo širdyje dėl liūdno įsitikinimo, kad pasakiusi Valentina tik be reikalo ją išduotų ir kad viskas būtų baigta, kad ją sužinotų tėvas ir pamotėjai. Taip praslinko beveik dvi valandos. Pone de San Meran miegojo neramių karšlygiškų miego. Buvo pranešta, kad atvyko notaras. Nors tai buvo pasakyta labai tyliai, tačiau markizai pakėlė galvą. Notaras paklausė ji. Tegul įeina, tegul įeina. Notaras buvo prie durų, jis įėjo. Išeik, Valentina, tarė ponė de Senmeran, palik mane vieną su tuo ponu. Bet senelė, eik, eik, Mergina pabučiavo senelį kaktą ir išėjo, spausdama prie akių nusinaitę. Už durų jį rado tarną, kuris pranešė, kad svetainėje laukia gydytojas. Valentina greitai nulipo žemyn. Daktaras buvo šeimos draugas ir vienas iš žymiausių tuo metų gydytojų. Jis labai mylėjo Valentiną, kurią pažinojo nuo pat gimimo. Jis turėjo beveik tokiu pat amžiaus dukterį gimusią iš džiovininkės motinos, todėl visą gyvenimą nuolat drebėjo dėl jau sveikatos. Ak, brangus ponė Davringy, tarė Valentina, kaip mes jūsų laukiame. Bet pirmiausia pasakykite, kaip gyvuoja Madlena ir Antuanetė. Madlena buvo Avringy duktė, o Antuanetė duktereičia. Davringy liūdnai nusišypsojo. Antuanetė puikiai, tarė jis, Madlena šiaip sau. Bet jūs atsiuntėte manęs pakviesti, mielas vaikeli. Kas pas jūs serga? Tikiuosi ne tėvas ir ne ponė de Vilfort? O jūs pati? Matau, nervai neduoda jums ramybės, bet vis dėlto nemanau, kad būčiau čia reikalingas, nebent tik patarti, kad truputį pažabotumėte savo vaizduotę. Valentina paraudo. Davringys stebuklingai mokėjo skaityti žmonių mintis. Jis buvo vienas iš tų daktarų, kurie kūnų negalis gydo dvasinėmis priemonėmis. Ne, tarė ji, vargšį senelį susirgo, juk žinote, kokia nelaimė mus ištiko. Nieko nežinau, atsakė Davringys. Baisu, tari Valentina tramdydama raudą. Mano senelis mirė. Markizas de Senmeranas? Taip. Staiga? Nuo apopleksijos. Nuo apopleksijos? Pakartojo gydytojas. Taip, vargšiai seneliai įsikalė į galvą, kad jos vyras, su kuriuo niekada nesiskirdavo, ją šaukęs ir kad netrukus ji eisinti pas jį. O ponė Davrinjį, padėkite seneliai. Kur ji? Savo kambaryje su notaru. Kaip jaučiasi ponas Nuartie? vis taip pat protas šviesus, bet pusėnoviai nejuda ir nekalba. Ir vis taip pat myli jūs, vaikeli. Taip, atsidusu Valentina, tikrai jis mane labai myli. Kasgi gali jūsų nemylėti? Valentina liūdnai nusišypsojo. O kas seneliai? Baisiai pakrikė nervai, miega keistai, neramiai. Šį ryt pasakojo, kad naktį jau siela plevenusi aplinkui ir žiūrėjusi į miegantį kūną. Aišku, ji klėdėjo. Senelį tikina mačiusi, kad jos kambarį įėjo šmėkla ir girdėjusi, kaip ta šmėkla barkštelėjo į stiklinę. Keista, tari gydytojas, niekada nesu pastebėjęs, kad ponė Desenmeran sirgtų haliucinacijomis. Aš ją pirmą kartą tokią mačiau, tari Valentina. Šį ryt ji mane labai išgazdino, maniau, kad išprotėjo. Net tėvas, jūsgi žinote, koks tai tvirtas žmogus, net jis atrodė labai susijaudinęs. To jau pažiūrėsime, tarė davringy, visą tai labai keista. Notaras jau lipo žemyn, tarnas pranešė Valentinai, kad markizė viena. Užeikite pas ją, paprašė jį gydytojų, o jūs? Ne, aš bijau, ji uždraudė man jūs kviesti. Bet to, kaip matote, aš pati suirzusi, susijaudinusi, blogai jaučiuosi. Pavaiščiusiu po sodą, gal kiek atsigausiu. Gydytojas paspaudė Valentinai ranką ir nuėjo pas markizę, o mergina nulipo į sodą. Nereikia nei sakyti, kokia buvo mėgstamiausia Valentinos pasivaikščiojimų vieta sode. Du ar tris kartus apėjusi aplink namą supantį darželį, nusiskynusi rožę, norėdama prisisekti ją prie jos mens ar įsikišti į plaukus. Ji patraukė į auksmingą alėją vedančią prie suolo, o nuo suolo žengė vartų link. Kaip buvo papratusi, Valentina apėjo savo gėlės, bet nei vienos nenusiskynė. Gedulas, nors dar nesispindintis jos išorėje, bet jau glūdintis širdyje, kratėsi net tokio kuklaus papušalo. Paskui ji nužingsniavo į savo alėją. Eidama išgirdo, kad kažkas šaukė ją vardu ir nustebusi sustojo. Tada tas kažkas šūktelėjo garsiau ir ji pažino Maksimiliano balsą. 37 skyrius Pažadas Tai iš tikrųjų buvo Morelis, kuris nuo vakar dienos nesitvėrė savo kailyje. Įsimylėjėliams ir motinoms būdingų instinktų jis spėjo, kad atvykus poniai de Senmeran ir mirus jos vyrai, Vilforo namuose turi kažkas atsitikti ir kad tai atsilieps jo meiliai. Kaip netrukus pamatysime, nuojauta jo neapgavo ir ne vien tuščias nerimastavimas atvedė jį sumišusį ir susijaudinusi prie vartų po kaštonais. Bet Valentina nežinojo, kad Morelis jos laukia, nes paprastai šitokiu metu jis neatvykdavo ir tik grinas atsitiktinumas arba, jeigu norite, meiliais potraukis atvedė ją į sodą. Pamatęs Morelis ją pašaukė, jie atbėgo prie vartų. Jūs čia, tokiu metu, nustebo Valentina. Taip, vargšė mano draugė, atsakė Morelis, aš atėjau iš jūsų išgirsti ir jums pasakyti liūdnų žinių. Mūsų namai nelaimių namai, tarė Valentina, sakykite, Maksimilianai, nors pakaktų jau ir šito skausmo. Brangioji Valentina, tarė Maksimilianas, stengdamasis susivaldyti ir kalbėti ramiai. Prašau jūs atidžiai manęs klausytis, nes visą, ką pasakysiu, labai svarbu. Kada numatomus jūsų vestuvės? Klausykite, Maksimilianai, tarė Valentina, nenoriu nieko nuo jūsų slėpti. Šį ryt buvo kalbama apie mano vedybas. Senelį, kurios paramos aš tikėjausi, ne tik pritarė šiai santokai, bet taip jos trokšta, kad laukia tik depinė sugrįžtant. Ir kitą dieną vedybų sutartis bus pasirašyta. Iš vaikino krūtinis įsiveržiai skausmingas atodusis ir jis ilgai liūdnai žiūrėjo į Valentiną. Dieve, tyliai prabilo jis, kai baisu girdėti mylimą merginą ramiai sakant, jūsų egzekucijos laikas paskirtas. Jei vyks po kelių valandų, Bet ką padarysi, taip reikia ir aš nesipriešinsiu. Tai štai, jeigu sutarčiai pasirašyti laukiama tik depinė, jeigu kitą dieną po jo atvykimo jūs priklausysite jam, vadinasi, būsite sužadėta su juo rytoj, nes jis atvažiavo šį rytą. Valentina šūktelėjo. Prieš valandą buvau pas grafą Montekristą, kalbėjo Morelis. Mudu šnekėjome. Jis apie jūsų namus ištikusią nelaimę, aš apie jūsų skausmą ir staiga į kiemą įdardėjau karietą. Klausykite, iki šiol aš netikėjau nuojautą Valentiną, bet dabar teks patikėti. Išgirdęs karietos dardėsi ir sudrebėjau. Netrukus ant laiptų pasigirdo žingsniai, jie išgazdino mane ne mažiau kaip skardus komandoro žingsniai Don Juaną. Pagaliau atsidarė durys. Pirmas įėjo Alberas de Morseras. Aš jau suabejojau savo nuojautą ir pamaniau, kad apsirikau, bet paskui Alberas staiga įėjo dar vienas žmogus ir grafas sušuko. O, baronas Francas Depine? Sukaupiau visas jėgas ir visą drąsą, kad tik susivaldyčiau. Gal išbalau, gal suvirpėjau, bet vis tiek šipsojausi. Po valandėlis išėjau, negirdėjau nei žodžių iš jų pokalbio, aš buvau žuvęs. Vargšė Maksimilianai, sušnipždėjo Valentina – Ir štai aš čia, Valentina. Dabar pasakykite man kaip žmogui, kurio gyvybė arba mirtis priklauso nuo jūsų atsakymų. Ką manote daryti? Valentina nuleido galvą, ji buvo visiškai sugniuždyta. Klausykite, kalbėjo Morelis. Juk jūs nebe pirmą kartą galvojate apie padėtį, į kurią mudu patekome. Ji rimta, sunki, reikalaujanti greitų sprendimų. Nemanau, kad dabar laikas pasiduoti bergžiam sielvartui. Tegul sielvartauja tie, kas nori ramiai kentėti ir niekino netrukdomi ryti ašaras. Yra tokių žmonių ir Dievas danguje be abejo palaikys nuopelnų jų nuolankumą žemėje. Bet kas jaučiasi turys galius kovoti, tas negaišta brangaus laiko ir tučto jau atsako likimui smūgiu už smūgį. Valentina, ar norite kovoti prieš piktą likimą? Sakykite, Aš ir atėjau to paklausti. Valentina krūptelėjo ir įsigandusi pažiūrėjo į Morelį. Jei ir į galvą nebuvo atėjusi mintis priešintis tėvui. Seneliai, žodžiu, visai šeimai. Ką jūs norite pasakyti, Maksimilianai, paklausė ji. Ką jūs vadinate kova? Verčiau vadinkite tai šventvagystę, kad aš kovočiau prieš savo tėvo įsakymą, prieš mirštančių senelį įsvalę. Šitai neįmanoma. Morelis sudrebėjo. Jūsų tokia tauri širdis. Jūs mane suprantate, Maksimilianai. Taip gerai suprantate, kad neturite ką sakyti. Argi aš galiu kovoti? Sergyk viešpatie. Ne, ne. Aš kaupiu jėgas, kad įstengčiau kovoti su savimi ir ryti ašaras, kaip jūs sakote. Bet niekada neskaudinsiu tėvo, niekada nedrumsiu paskutinių seneliais akimirkų. Jūsų teisybė abejingai tarė Murelis. Kaip jūs tai sakote, dieve mano, įsižeidusi sušuko Valentina. Sakau, kaip žmogus, kuris jumis žavėsi panelę, atšovė Maksimilianas. Panelė, suriko Valentina, panelė, koks jūs egoistas. Matote mano neviltį ir dedatės, kad manęs nesuprantate. Apsirinkate. Aš jūs puikiai suprantu, Jūs nenorite prieštarauti ponui de Vilforui, nenorite nepaklusti markizai ir rytoj pasirašysite vedybų sutartį, kuri suriš jūs su jūsų vyru. Bet argi aš galiu pasielgti kitaip? Neklauskite manęs to, panelę. Šioje byloje aš blogas teisėjas ir mano egoizmas gali mane apakinti, atsakė Morelis. Duslus balsas ir sugniaušti kumščiai rodė, kad Maksimilianas pyksta vis labiau. Ką jūs man patartumėte, Morelė, kad galėčiau paklausyti jūsų patarimų? Na, atsakykite. Lengva pasakyti, jūs darote blogai. Reikia patarti, ką daryti. Ar jūs rimtai kalbate, Valentina? Ar tikrai norite, kad jums patarčiau? Aišku, noriu Maksimilianą ir jeigu patarimas bus geras, aš jo paklausysiu, juk žinote, koks jūs man brangus. Valentina, tari Morelis, stumdamas į šalį jau išklibintą lentą. Duokite man ranką, įrodykite, kad nepykstate už mano pasikarščiavimą. Mano galva sukasi, jau visą valandą mane kamuoja pačios beprotiškiausios mintys. Jeigu atmesite mano patarimą. Koksgi tas patarimas? Štai koks, Valentina. Mergina pakėlė į dangų akis ir atsiduso. Aš laisvas, pasakė Maksimilianas, ir pakankamai turtingas pragyventi dviem. Prisiekiau, kad mano lūpos nepalies jūsų kaktos, kol netapsite mano žmona. Man baisu, tarė Valentina. Eime su manimi, pasiūlė Morelis. Aš jūs nuvesiu pas savo seserį, ji verta būti jūsų seserimi. Mes išvyksime į Alžyrą, Angliją ar Ameriką, arba jeigu norite apsigyvensime kur nors provincijoje ir lauksime, kol mūsų draugai palauš jūsų šeimos užsispirimą.